Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 15-ն է, տարվա 15-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 69 թվականի այսօրը Օթոնը Հռոմում զավթում է իշխանությունը։ 1559 թվականի այսօրը Եղիզաբեթ առաջինը թագադրվում է որպես Անգլիայի թագուհի։ 1759 թվականի հենց այսօրը բացվեց բրիտանական թանգարանը։ Բրիտանական թանգարանը Լոնդոնի ամենամեծ եւ աշխարհի ամենանշանակալի արվեստի եւ պատմության թանգարաններից է։ Թանգարանի ֆոնդում պահվող նմուշների քանակը անցնում է 7 միլիոնը։ Հենց այս պատճառով այն դասվում է աշխարհի ամենամեծ թանգարանների շարքին։ Թանգարանում ներկայացված են բոլոր մարտհամակների մշակութային հիմնական շերտերը՝ պատմական եւ գեղագիտական զարգացմամբ։ Բրիտանական թանգարանը սկիզբ է առել 1753 թվականին հիմնվելով գիտնական եւ կոլեկցիոներ Հանս Սլոունի անձնական հավաքածուի վրա։ Թանգարանը բաղկացած է 10 բաժիններից, որոնք են. առաջինը Աֆրիկա, Օվկիանիա, Ամերիկա, երկրորդը Եգիպտոս եւ Անտիկ Սուդան, երրորդը Ասիա, չորրորդը մետաղադրամներ եւ մեդալներ, հինգերորդը պահպանություն եւ գիտություն, վեցերորդ Հունաստան եւ Հռոմ, յոթերորդ Միջին Արևելք, ութերորդ Դյուրակիր հնություններ եւ գանձեր, 9-րդ նախապատմական շրջան եւ Եվրոպա եւ վերջինը 10-րդը պատճեններ եւ գծանկարներ։ 1856 թվականի այսօրը Փարիզում հրատարակվեց Մասիաց աղավնի ամսագիրը։ 1892 թվականին Ջեյմս Նեյսմիթը հրապարակում է բասկետբոլի կանոնները։ 2001 թվականի հենց այսօր հիմնադրվեց Wikipedia ազատ բազմալեզու հանրագիտարանը։ Վիկիպեդիան ազատ բովանդակության բազմալեզու հանրագիտարային նախագիծ է։ Հովանավորը շահույթ չհետապնդող Վիկիմեդիա հիմնադրամն է։ Անունը կազմված է Wiki համագործակցական կայքեր ստեղծելու տեխնոլոգիա հավայան Wiki բառից, որը նշանակում է արագ եւ հունարեն էնցիկլոպեդիա բառերից։ Wikipedia-ի ավելի քան 30 միլիոն հոդվածները ստեղծվել են կամավոր մասնակիցների կողմից եւ համարյա բոլոր հոդվածները կարող են խմբագրվել համացանցից օգտվող ցանկացած անձի կողմից։ Wikipedia նախագիծը սկսել են Jimmy Wales-ը եւ Larry Sanger-ը 2001 թվականի հունվարին։ Ներկայումս այն համացանցի ամենաօգտագործվող հանրագիտարանային կայքն է։ Այսօրը ծնվել են 1622 թվականի հունվարի 15-ին է ծնվել Մոլիերը։ Մոլիերը իսկական անունը Ժան Բատիստ Պոկլեն, ֆրանսիացի նշանավոր դրամատուրգ է, դերասան, բարձր կատակերգության ժանրի հիմնադիրը։ Նրա ստեղծագործություններից առավել հայտնի են Տարտիով Դոն Ժուան Մարտատիացը կատակերգությունները։ 1791 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ավստրիացի բանաստեղծ եւ դրամատուրգ Ֆրանց Գրիլպարցերը, 1793 թվականին ավստրիացի նկարիչ Ֆերդինանդ Վալդմյուլերը։ 1795 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ռուս դրամատուրգ Ալեքսանդր Գրիբոեդովը։ Ալեքսանդր Գրիբոեդովը բանաստեղծ դիվանագետ, խելքից պատու հասկատագերգության հեղինակն է։ Խելքից պատուհաս չափածո կատակերգությունը ռուսական թատերգության եւ պոեզիա գագաթներից է համարվում։ Գրված լինելով աֆորիստիկ ոճով, ժողովրդականացված տասնյակ մեջբերումների տեսքով այն տարածվել է երկրով մեկ։ Դեռ նախքան տպագրվել է ունեցել է շուրջ 40 հազար ձեռագիր ընդօրինակումներ, գախնի սփռվելով Ռուսաստանի ողջ լայնությամբ։ Ռուս գրականագետները արդարացեորեն նշում են, ռուսական իրականության մեջ դա առաջին դեպքն էր, երբ գրականությունը համարձակորեն մխրճվում էր քաղաքականության մեջ։ Շատերն են պաշտպանում այն տեսակետը, որ Գրիբոեդովի այդ ստեղծագործությունը թուք էր, նետված այսպես կոչված բարձր հասարակության դեպքին։ Խելքից պատու հասկատագերությունն առաջին անգամ բեմադրվել է Երևանում քաղաքը Պարսիկներից 1828 թվականին ազատագրած ռուսական զորքի սպաների ուժերով։ 1891 թվականի այսօրն է ծնվել ռուս բանաստեղծ եւ գրականագետ Օսիպ Մանդելշտամը։ 1892 թվականին գրող Հրաչ Զարտարյանը 1929 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի քահանա Մարտին Լյութեր Քինգը։ Նա քաղաքացիական իրավունքների շարժման ամենակարկառու ներկայացուցիչներից մեկն է։ 1940 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ մանկավար գիտությունների դոկտոր Մելանիա Աստվածատրյանը։ Այսօրը տոնում են։ Աշխարհում այսօր Վիկիպեդիայի օրն է, Եգիպտոսում ծառ տնկելու օրը։ Այսօր հունվարի 15-ն է, տարվա ավարտին մնաց 350 օր։